calca la testa, festa fa preparar, dentro in piazza calca la ganza, tengo con quella cerca menar, tengo con quella cerca menar, cerca menar, cerca senza con ordella la chi minuendo, chi la follia, chi la demanda, fa la vada, chi minuendo, va la chi la follia, va la vada, chi la demanda, va la vada, e io fa tanto dalla tua canto, questa quella umaneggiar, umaneggiar, umaneggiar, la verità non mamma mattina, una decina deve vantare, bella regina deve mandar sento mi danza quella ragazza dai con quella che camerà la verità non mi mattina una regina deve mandar senza color della razzia ti minuetto ti la follia ti la gamba la verità la verità non mi mattina una regina deve mandar